ila ya ce to da kuwa na so ta shige gaba ya bita har suka shiga ɗakin nan inda rijiyar take ta ce masa ga gado kwanta ka huta ai ka wahala har za ta fita sai ta ce masa ab yau ko ana sanyi sanyi sai ka matsa daga can kusa da bango akwai murhun wuta daga cikin wancan ɗakin da ke game da wannan za ka ji ɗumin wuta ka gasa jikinka don ka ji daɗin barci ma ila ya ce ai ba na so in cika barci saboda kullun dare na kan fita waje in duba doki kafin ta juya sai wuf ya fuskota ya jefa bisa gadan ya danna wajen bangon nan inda ta ce shi ya kwanta ko kafin ta yi kara gadan ya tuntsire ya kifar da ita ta fada cikin rijar shi ku sai ya tsalle waje ɗaya gadan ya koma inda yake da ya haka sai koma waje daya kwanta ya ci sharar barcinsa da gari ya waye iliya ya fito ya kira yan matan nan da fuska murtuke yace ku kawo min mukullin ɗakin nan na ƙasa saboda tsoro da rutsewa ba su tsaya wata wata ba sai suka kawo masa ya ce su nuna masa wurin da ake buɗewa suka nuna masa ya ga ashe waɗansu irin manyan ƙarafa ne kamar a zaro da su aka yi kyaura ya fusata ya watsar da mukullan ya sa kafa ya balle kyauran ya shiga ya tarar da mutane jingin suna zaune a cikin rijiyar ba ko shimfiɗa waɗansu suna kuka waɗansu suna ta salati waɗanda suka daɗe ƙwarai suka saba suna ta waƙe-waƙe kuma kusa da su gagawa waɗanda suka mutu waɗansu sun bushe waɗansu kuma ɗanyu suna tawari iliya ya daka musu tsawa ya ce ku fita kowa ya san inda yi. nan da nan sai wuri ya rufe suka tashi a jijice da rawar jiki wannan ya ture wannan wannan ya ture wancan suna ta fita kowanne ya fita waje daga hasken rana ko baya yi balle ya tsaya ya dubi inda zai nufa sai ba zama kawai ya nufi inda ya sa gaba sai ka ga sarki ya tattara buje ya soke ya sheka da gudu bai san ko wajen ma da yake nufa ba jarumai ran nan babu ko ta da hannu balle a tuna da kayan baka daga nan sai ila ya samu waɗansu ƙosassun dawakai guda uku ba sa komai a turke sai har harbin iska ya kamo matan nan ya sa sarka ya ɗaure hannayenta ya ɗaura wa doki guda ya kuma ɗaura kowace kafa da sarka ya ɗaura ga doki guda kana ya buge su suka watse gaba ɗaya kowanne ya nufi daban shi ku sai ya kawo da kai don kada ya ga irin mutuwar da za ta yi sa'an na ya shiga gidan ya kwashe duk dukiyar da ke ciki da duk abubuwan da ke da amfani ya raba ya aiki wa kowane mutum da aka yi wa makirci ya fada cikin rama amma shi ko allura bai ɗauka ba ya kuma watsa duk yan matan da ke cikin gidan ya sa wa gidan wuta ya kone shi ya kama dokinsa ya hau ya koma wani dutsen nan na mararaba ya sake rubuta ni iliya ɗan mai karfi na bi hanyar da ta nufi hagu amma ban samu mace ba daga ne ya tsaya lokaci mai tsawo sa'an na ya ce duk na bi hanyoyin nan biyu amma ban samu abubuwan nan da aka ce ana samu bari kuma in nufo da ta nufo wajen dama ko kila na samu abin da aka ce ila ya kama hanyar da ta nufo wajen dama ya ta tafiya har ya iske wani kuri bayan shi kuma ya ketare wani kwari mai zurfi da ya wuce wannan kwarin sai ya iske waɗansu ramuka manya-manya kamar rija wajen guda ɗari duk cike da zinare da azurfa da jauhari da lo'olo sai ɗaukar ido suke tal tal tal daga gefe guda sai ga an rubuta wannan dukiya duk ta iliya ce shikenan sai ya sauka da buramin nan da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya ga irin tarin dukiyar da ke cikin kowanne ya yi mamaki matuƙa ya kuma rasa yadda zai yi da ita sai ko mutum dubu suka kwana dubu suna aiki a wurin ba za su iya ɗebe rabin dukiya ba ya tsaya ya tunanin abin da zai yi sa'an ya hau dukinsa ya koma birnin kyau ya faɗa waldima ya ce kuma yana son mutane dubu waɗanda za su yi aikin tonar wannan dukiya nan da na aka shirya masa su suka tafi wurin suka kama tonar dukiya suka yi ta aiki ba dare ba rana har kamar wata uku amma ko rabi rabi ba su ɗebe ba ila ya sake koma wurin waldima ya samu waɗansu mutum dubu suka haɗu suka shiga aiki da suka kwana kamar hamsin gaba ɗaya suna aikin masu ƙare ba sai suka kwashe iyakar abin da suka haƙo suka kai birnin kyau ila ya danka duk dukiyar ga waldima ya ce ga nan a ɗiba a masallaci sauran kuma a raba ga jeyu shi baya buƙatar ko da allura daga ciki waldima ya sake shirya wata dina wadda tafi duk wanda ya taɓa yi a baya saboda murnar wa Iliya da kuma irin taimakon da ya bayar ga gajeyu da mutanen gari sarki ya aika wa manyan mutanen kasar da tajirai da sarakuna duk suka taru ya shagali har ya rika raba kyautar kaya da kansa don murna a ran nan duk 'ya'yan sarakunan da suka halarci wannan taro sai da waldima ya ba kowanne sarauta wani gari ko wani kauye tajirai kuma ya ba su manyan riguna jarumai kuwa ya ba su dawakai da sulkuna da kayan fada da ya zo kan iliya saboda ya san ba wani abin da zai bashi ya biya shi sai kawo wata riga mai kama da alkyabba ta fatar zaki wadda aka yi wa ado da fatar damisa ya bashi wanda ya tace da shi ne babba daga dukkan jarumai iliya sun kai da kai ya amsa ya godiya da murna bayan an jima sai iliya tashi tsam ya tafi wajen masu dafa abinci yana rike da kyautar da sarki ya masa ya cira ta sama ya ce yadda na ɗauki wannan alkyabba da waldima ya bani don girmamawa haka zan ɗauki babban makinan nasa in kashe shi in kama dukkan ahalinsa in Allah ya so sai ya zama ƙarƙashin mulkin waldima to cikin madama abincin na akwai wata mace makira nan da nan sai ta ruga wurin waldima ta ce masa ga jarumin nan can a madabi yana cewa sai ya kashe ka ya kashe dukkan zuriyarka a lokacin kwagiya ta riga ta ratsa shi sai tangaɗi yake ya ce wa jaruman da ke wurin su tafi su kamo ila su tafi da shi kurkuku irin kurkukunsa kwarami ne akan haka mai zurfi kamar rijiya faɗinsa kamar ɗaki ciki ake sa mutum a rufe kamar kabari ila ya dubi jaruman na ya murmushi kamar wanda ya ga 'ya'yansa suka durƙusa duk gaba ɗaya suka ce suna roƙonsa arziki ya taimake su ya fidda su daga fushin sarki kada ya kashe su suka roƙe shi yadda su tafi da kansa har wani da sarki ya yi umarni amma daga can su bar shi ya tafiyarsa su kuma ya suka koma suka ce waldima sun aikata abin da ya umarce su ila ya dariya ya ce haba yara yana fi gaban haka amma saboda roƙona da kuka yi zan yi kamar yadda kuke so ya shige gaba suka bi har wurin da sarki ya ce amma da suka ce Iliya ya tafiyarsa sai ce shi ba zai tafi ko ina sai dai su haƙa rami su rufe shi kamar yadda aka umarce su suka yi suka yi ce lallai sai dai su haƙa rami ya shiga su rufe da suka ga bayar da za su sai suka haƙa rami ya shiga suka mai da itatuwa da ƙasa suka rufe bakin rufe suka tafi wurin sarki suka faɗa musu sun gama aikinsu wanda ya ta gode musu har ya kawo kyauta mai yawa ya basu bayan da aka watse sai matar waldima ta tafi ta faɗa waɗansu amintattun bayanta waɗanda ba sa saba mata balle su tona asirinta ta nuna musu wani wuri ta ce su ta haƙa wurin daidai yadda mutum zai shiga har su kai daidai inda ramin da iliya yake su busa suka shiga haƙa rami suka kare ta shiga wurin iliya tana kuka ta gaishe shi iliya ya rarashe ta ya ce ta bar kuka wannan duk babu kuma ya bayyana mata da bai yadda ba in duk duniya za ta taru ba mai iya kawo shi nan har ya ce na zo wannan wuri saboda dalili biyu na farko saboda mutanen nan da aka turo su sun roke ni na ji tausayin su kada fushin sarki ya shafe su ya kashe su na biyu kuwa ne tunani tun ran da Allah ya haɗa ni da waldima ban taɓa tunawa ko a raina cuce shi na kuma dubi irin alherin da ya shiga tsakaninmu amma ya ce min haka su ne abubuwan da suka sa har na haƙura na zuwa na wani sarauniya ta ce ba komai kullum zan kawo maka abinci da abin sha da kaina akwai ranar da waldima zai neme ka zai yi kuka da hawaye don rashin ka ba kwa da daɗewa ba suka ban kwana ta tafi gida da garan na a kullun da daddare sai ta kawo masa abinci da abin sha irin wanda kowal dima ma baya cin irin su ta kuma kai masa shimfiɗu da gado da dukkan abubuwan sha'awa to sarki waldima yana da wani abokin gaba sarkin wani gari mai karfi wanda ya fi shi mayaka kwaran bayan kamar wata uku da rufe iliya sai sarkin na ya aiko waldima da manzo cewa gashi nan tafi ya shirya ko da karfin hatsi ko da yawan mayaka kai ko sama da ƙasa za su haɗu sai ya kama waldima da hannunsa zai kowa shi gidansa ya kame ahalinsa duka ya ƙone garin a dai sauran maganganu iri-iri baƙaƙe marasa daɗi waldima ya shiga gida ya kira sarauniya ya faɗa mata duk abin da ake ciki bata nuna masa kamar iliyana da rai bata ce to ya kenan kaga da iliyana nan da da sauki waldima ya ƙara ruɗewa ya rasa inda zai sa kansa abinci ma ya gagare shi ce da dare ya shiga ɗakin sai lamu ya kasa barci can tsakar dare ya tashi ya zauna ya ta rusa kuka sarauniya ta je ta shiga wajensa ta ce ba kuka za ka yi ba kamata ya ka aika wurin da aka rufe iliya watakila har yanzu bai mutu ba ka sa a so shi kila ya haƙura ya taimake ka sarki ya dube ta da fushi ya ce ki tashi ki ba ni ba sakarcin ku na mata ba kin taba ganin an rufe mutum cikin rami wata uku ba ci ba sha ba iska sa'an nan ki ce a same shi da rai wandima ka sani fa iliya ba kamar sauran mutane ke ba kai dai aika da kyar dai ta ciwo kansa ya tashi da kansa tare da ita suka tafi aka tone ramu sai ga iliya kwance lafiyarsa kalau ya yi kiba ya huta mulmul da shi ga kuma abinci iri iri a je wandima ya cika da mamaki ya durkusa ya nemi gafara wurin Iliya ya faɗa masa duk irin abin da ya gudana saboda alherin sarauniyar nan sai Iliya ya gafarci wadduma suka ɗunguma su gidan sarki gari kuma ya rufe da murna Iliya ya kuma sarki ya tara mutane fiye da yadda ya taɓa yi aka shirya gagarumar madina aka yi shagali da aka kusa karewa sarki ya tashi yawa Iliya godiya gaban mutane ya kuma bayyana musu yadda abin ya faru har sa aka rufe iliya mutane kowa ya miƙe ya da iliya shi kuma zuwa can ya tashi ya gode sa'an nan ya ɗauki alkawari zai yaƙi sosai ya taimaki waldima da mutanensa sa'an nan kowa ya tafi gida cike da murna kowa kuma ya tashi ya tafi sai na ta murna san tsakar dare sai iliya ya ji ana guga ɗakinsa da ya fita ya duba sai ga ashe dokinsa ne kwalele iliya ya duka gabansa yana shafa shi yana kuka don barna shi kuma dokin yana kuka ya kama shi ya daure can da kafa ta ɗauke sarai kowa ya shiga gidan sai waldi mai zo wurin iliya ya sake roƙonsa gafara ya kuma faɗa masa duk abin da sarkin na abokin gabansa ya aiko masa da sauran kwanakin da suka rage kafin ya kawo hari ya kewaye garin tun a lokacin zuciyar iliya ta yaƙi ta motsa yace walduma yana so gobe a tara masa jarumai kamar goma gari na wayewa walduma ya zaɓo mutane goma ya ba iliya saboda ɗauki da kagara iliya bai bari har lokacin zuwa abokan gaban ma yayi ba da shi da mutanen nan goma suka fita bayan gari suka yi sansani kashe gari tun da asuba su iliya suka waye gari duk kusa da su abokan gaba ne sun kakkafa tanci ko ina ga dawakai tsattsaure kamar fari mutane bila sun yi sansani suna huta kafin gari ya waye su kama faɗa tantan sarkin yana tsaka an kewaye shi sai mutuwa kadai ke iya isa wurinsa ba za a taɓa ta ita koma don ba a ganin ta iliya ya harzu zuciyarsa ta cika da fushi dokinsa kuma haka ya tara mutanen sai cewa zan aika wurin sarkin abokan gaba ya faɗa masa maza bisa kansa ga iliyanan da kansa ta fayin sai wani jari wai shi jarmai daga cikin jarman ya ce shi zai ta ya kama dokinsa ya hau ya tunkara abokan gaba tun daga nesa da suka hango shi tafe sai mutanen wajen su talatin suka tasan masa daga mai takobi sai mai mashi amma bai fasa ba har suka gamu ba su tsaya tambayar komai ba sai suka hau masa da sara da suka da ba domin yana da sirke ba da sai a yi shi da ya tuna da abin da mutane suka faɗa sarkin yawa fa ya fi sarkin karfi sai ya juya ya saka wa dokin bani kafin a yi haka ya ba su kura suka gaji da binsa suka koma suka faɗa sarkinsu jarumai kuma ya isa wurin ila yana haki ya kwashe duk labarin shirin su ya faɗa masa iliya ya tashi da fushi ya gyara tsamara ya ƙara jan majayin sirji ya rataye takobinsa da mashi ya saba kulkinsa ya hau kwalele amma kafin su soma tafiya sai kwalele ce shugabana iliya ka yi haƙuri da tafiyan nan a yanzu ka yi yaƙe-yaƙe da yawa duka kai ne kake cin nasara amma a yau na ga babu sa'a sosai ribar mu kaɗan sai dai kuma abinda binne maɗaukakin sarki ya yi na ga abokan gaba sun haka rami guda uku domin ka na tabbata zan iya haye rami na farko da na biyu amma ba zan iya haye na uku ba ina roƙonka ka yi hakuri sai gobe iliya ya ƙara fusata da zancen kwale-zare da zaro bulala ya buge shi ya ce su tafi haka komai za su yi da shi su kwale ya kama hanya yana ta sauri amma duk iliya ya rena saurin saboda kosa ya game da abokan gaba yayi kamar ya sauka ya ruga da gudu da kafafunsa ya dai iske su a kagare suka koyi masa ta suka kama yaki suna bugu yana bugu da an kara ba sai gashi cikin rami abokan gaba suka kara barkuwa suka rufe shi da duka da tsara sara walele dai ya samu ya mike ila ya ci gaba da yaki mutum da ya tamkar dubu duk inda ila ya sa gaba sai ke ta ganin mazaje na ta zuwa da kyar da jikin goshi kwalele ya samu ya fita daga rami na biyu iliya dai ya tasar wa tantin sarki haika bara dai kuwa suka ce wane shi suka ta barkuwa suna rufin masa wuri da ya murtuki kura ta sama ba ka ganin kowa sai kara takuba kas kakas ces ana suka da masu iliya dai sai kara matsawa yake inda sarki ke zaune duk inda ya jefa takobansa sai kaga kawuna suna zuba kamar taɓo abinka da sarkin yawa da ya kashe waɗannan sai waɗansu su taso da ban hutattu amma da ya yi gaza sai su ta zuba ƙasa ila dai bai an kara ba sai ga shi cikin wani rami babba nan da na abokan gaba suka yi ca kamar su dubu duk baki sai suka kunduma cikin ramin nan suka rufa masa suna duka yana duka har suka yi masa suka kukunce shi suka kai wa sarkinsu sarkin ya tsaya kurin yana duban iliya yana mamakin irin karfinsa kawun sarki ya magana sai wani cikin fadawa ya faraja ce kai iliya ladab gaban sarkin duniya duk aka yi gaisuwa suka dai cika shi da hayaniya ya yi shiru bai tanka ba daga nan sai sarkin ya ce a kwance ila a kawo masa takobinsa ya ja iliya har kan shimfiɗarsa suka zauna tare sa'an na ya ce masa abinda nake so da kai iliya shine ka yadda ka zauna wurina ni kuwa zan baka duk irin abin da kake bukata a duniya har ma zan aura maka yata zan kuma baka yankin ƙasa guda ka kuma yi alkawari ba za ka kara taimakon wanda ma in ku ka haƙi duk waɗannan abubuwa da na roƙe ka zan kashe kalan take iliya ya dubi sarkin ya ce kai karan sarakuna annamimi matukar ina numfashi kuma ina tare da takobin nan nawa din namiji wanda mace ta haifa ina bisa kansa babu wani abu tsakani na da kai sai yaki an umarce ni in yi yaki in tsare manyan masallatan ƙasan nan in karfafa addini saboda kafiri marde kamar ka ba zan karkata zuciyata ga ikin kafirci ba zan kwace mai wanda mu matukar raina daga nan sai Iliya ji wata murya daga sama ta ce Iliya dan mai karfi daga hannuwanka sama za ka samu taimako daga maɗaukacin sarki ila ya zumbur ya miƙe hannu hannuwa sama sai ya ji wani sabon ƙarfi da jarumta sai shiga masa ƙarfinsa ya ƙaru da ƙarin wajen jarumi hamsin kafin mutane su farga ilayoyi ya tiƙa sarkin nan dundutun nan take bashi matacci sa'an nan ya juya ga sauran barade ya ta sara har takobin sai dakushi ya kama wani ƙato daga cikinsu ya riƙe ƙafafunsa ya ta dukan sauran da shi mutane suka yi ta faɗuwa kamar ana kakkaɓar ganye inda duk ka duba sai gawa fululu suna cikin buga buga har ila ya kai wurin da ƙahonsa ya faɗi ya ɗauka ya busa kafin a jima sai ga kwalele ya kawo wurinsa a guje ya kama ya hau a lokacin nan ku abokan gaba sun yi sauki sai hanga wajen da yan uwansa suke ya hange su suna zazzaune suna hutawa sai zaro wata kibiya ya ɗana ya auna babban su sosai ya kwasa kan masa kibiyar ta tafi sosai har ta kai gare su ta samu wanda aka auna a kirji amma ba ce masa rauni da jarumin na ya ga haka sai ya fahimta lalle iliya ne yake bukatar su nan da na ya tara dukkan mayaka ya faɗa musu suka ɗaura siddi suka fita a sakwane sai wurinsa da zuwa ba su tsaya wata wata ba sai suka faɗa abokan gaba da bugu suka buga suka buga har suka ci karfinsu suka kore su fata-fata duk jaruman nan banda iliya suka yi ta kwasa ganima bayan sun kare komai sun zauna suna hutawa jarumai kuma kowanne sai ta bajinta da ya yake har suka rika cewa wai ko cikin samaniya ake yaƙi su sa iya yi sun ku tabbata za su ci nasara iliya dai bai ce kala ba don ya sani ba karfinsu ko dabararsu ta ba su ba wannan nasara ba ikon allah ne Allah sarkin saraki kawun zai su tashi daga inda suke hutawa sai suka ga duk daukacin abokan gaban da aka kashe da waɗanda aka yi rauni da waɗanda suka gudu sun tashi tangaran a maimakon ma kowanne mutum guda ya mutu da ya mutu ya tashi sai uku su tashi maimakon su jaruman nan suka tashi suka sake fada abokan gaba da yaki Iliyaku da ya ga haka sai ya ki shiga cikin mayakan nan dan ya san wannan yakin ba halal bane madaukakin sarki ne ya ta san mu nuna musu lalle fankama da alfahari ba a bari ba ce ko da yake ran kiliya face yake saboda ganin yan uwansa suna yaki shi ko yana kallo amma sanin yakin ba na gaskiya bane bai ce kanzil ba bai ku nuna niyyar taimako ba suka yi ta yaki har aka kashe dukkan jaruman waldi masarai daga nan iliya ya taka ya hau ya nufi wajen waɗansu manyan tsaunuka waɗanda ba wanda ya taɓa zuwa wurinsu ya samu wani dutse mai faɗi ya hau ya zauna ya rungume takobansa kwalela kuma ya koma daga bayansa ya cire kansa sama yana kuka da hawaye kamar mutum iliya ya dube shi hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta ɓaci ya tuna irin abubuwan da suka gudana gare shi tun yana ƙarami har zuwa yanzu amma daga ƙarshe ya kasa daurewa sai ya ɓarke da kuka zuwa tunda hankalin ila ya dawo ya nutsu ya tuna shi yanzu ba yaro bane tunda har ga furfura ta cika masa fuska ya tuna Allah shi ke da ikon komai sai ya roƙo Allah ya mayar da shi da dokinsa duk dutse Allah maji roko nan da nan aka amshi sa aka nufe shi da yin tunani mai zurfi har ya manta da abin da yake ciki kafin hankalinsa ya dawo aka mai da su duk duwatsu wannan shine karshen iliya yanzu haka idan ka tafi wurin zaka ga dutse da sufan mutum a zaune ga doki a tsaye a bayansa har ku iliya ya bar duniya ba wanda ya taba hawa dokinsa ba ku wanda ya taba rike takobinsa shi yasa ya kan rika wa dokin kirari sa'ad da yake da rai kwalela dokin iliya bani sai da kai bani ba da aranka